Ela tomou uma picada do maribundo, vagabundo, maribundo. Virou a maribunda. Ah, já é. Aquela novinha ali no peitão, pergunta pra ela, sabe o quê? Se ela tá resfriada. <laughs> tá com o peito cheio. <laughs> a novinha usa. Ela faz sobrancelha, ela faz a unha. E tem uma cereja tatuada na bunda. Agarrei ah. até a cintura, a novinha usa. Marquinha de praia, a novinha usa. Planet Girl e Melissa, a novinha usa. Vitória Secret, a novinha usa. Não sei se é maribunda ou se é Dona Jura. O short é que encolheu ou cresceu tua bunda? Olha que dá maluca, olha que dá maluca. Ufa, ufa, hein? Toma, toma, toma, toma maluca, toma, toma maluca, toma, toma maluca. Ufa, ufa, hein? Que bunda, toma, toma maluca, toma, toma maluca, toma, toma maluca, toma, toma maluca. Ufa, ufa, hein? Mas meu parceiro lá não se responde a pergunta: Como é que cria a vida sozinho essa bunda? Toma, toma, toma, toma maluca, toma, toma, toma, toma maluca, toma, toma, toma, toma maluca, toma, toma, toma, toma maluca. Bom que faz tom dom tom dom tom dom tom dom na piqueta bombom bom que faz tom dom tom dom tom dom na piqueta bombom bom que faz tom dom tom dom tom tom dom na piqueta bombom bom que faz tom dom tom tom tom no tum tum tum tum tum tum tum vem sarrando um por um tum tum tum tum vem sarrando um por um tum tum tum tum vem sarrando um por um tum tum tum tum. Vem sarrando com bumbum. É piscina novamente, ai. Agora é diariamente, mas hoje eu tô diferente. Maestro B tá presente, ai. Olha que me dá maluca, olha que me dá maluca. Ufa, ufa, hein? Toma, toma, toma. Toma, maluca, toma. Toma, maluca, toma. Toma, maluca. Ufa, feio que bunda, toma. Toma, maluca, toma. Toma, maluca, toma. Toma, maluca, toma. Toma, maluca. Ufa, ufa, que bunda. Mas meu parceiro lá, não se responde a pergunta. Como é que cria vida sozinha essa bunda? Toma, toma, toma maluca, toma, toma, toma, toma maluca, toma, toma, toma, toma maluca. Tá bom bom bom que faz tom tom tom tom tom tom tom na pica, tá bom bom bom que faz tom tom tom tom tom tom na pica, tá bom bom bom que faz tom tom tom tom tom tom na pica, tá bom bom bom que faz tom tom tom tom tom no tum tum tum tum tum tum tum vem sarrando um por um tum tum tum tum, vem sarrando em por um, tum tum, tum tum, vem sarrando em por um, tum tum, tum tum, vem sarrando com bumbum. Aí, título. Dá um título pra essa música aí, ladrão. Ah, ah, ah,